Ben, boas tardes a todos e a todas amigos e amigas da agrupación cultural O Facho Grazas por estardes unha tarde máis connosco no ciclo de, de palestras 2017-2018 Oxe vou vos presentar a Felipe Senén que alén de arqueólogo investigador é moito máis para a cultura de noso El é un dos dinamizadores culturais máis importantes da Galiza Guieiro hai moitos anos de grupos de persoas interesadas polo, pola nosa cultura, as nosas tradicións, o noso patrimonio, en definitiva. E tamén polo mundo adiante, como ben sabedes. Felipe Senén significa, é, para min unha persoa moi familiar, moi achegada, e non porque o coñecese persoalmente dende hai anos, senón porque a súa presenza na miña casa era constante, a través dos meus pais. Asiduos durante moitos anos as xeiras semanais por toda a xeografía galega. Bonomía, transmisión do saber, sociabilidade, integración eran e son algunhas das constantes de Felipe, alén da súa paixón por todo o que quere e ama. A máis ele é artista, escritor, activista cultural, como xa dixen, pois a través de, da Asociación Amigos dos Museos, na actualidade, mas tamén da Asociación Avantar do Carballiño, noutrora, da Alexandre Bóveda, ou poñendo en marcha o Museo das Peregrinacións, o Museo do Ribeiro, ou supervisando prospeccións arqueolóxicas. Ademais de escribir numerosos ensaios e coparticipar noutros colectivos como Historia da Galiza, da ANPG e a nosa terra ou a Coruña luz das letras de Trifolium pois hoxe falará Felipe eh, aquí na súa casa sobre o espolio cultural galego calo pois deste xeito e deixo vos coa súa palabra moitas grazas Ben, pois, a palabras tan sentidas, respostas tan sentidas, non? Porque efectivamente é, é así. Eu creo que este confín do noso mundo levantas unha pedra e saenche intelectuais por todas as esquinas. Pero templa gaitas e limpia merdas, como dicía o gran creador, o gran xenio, que era Isá Díaz Pardo, que creou as industrias da memoria en épocas difíciles e que se destruyen hoxe en épocas fáciles onde os que mandan son universitarios, eso realmente é grave. Miren aquí arriba, a derradeira lección do mestre. A derradeira lección do mestre era o Seminario de Estudios Galegos. Seminario é a sementeira. Daí naceu o Laboratorio de Formas. Daí naceu unha idea de que había que colgar tanta historia de ego para facer unha historia social, levar a marca de Galicia os bazares. Facer un conto e un reconto do que hai e o que non hai non desesquecemento esquecemento da inxurio rudo en encono. E xa nos metemos no tema. Estamos nos metendo en efectos que teñen unha causa. E, indudablemente, a causa é, película, é política de un país totalmente en degradación. E iso está moi estudiado por retratos de colonizados e outras historias, non? Cando hai un biculturalismo e hai unha tensión que inconscientemente e conscientemente está en medios que usan o nome de Galicia e de voces e ideales e mil historias, pero onde está Galicia Eh? Porque o que propagan indudablemente é outra historia. Efectos de unha causa política. E aquilo que non se identifica, que son as pegadas da nosa propia historia, que son os artefactos feitos con arte, que é toda unha ideoloxía e un recetario que está detrás, que é o que chamamos o patrimonio inmaterial, pois tamén está sufrindo enormemente, non? Estánse adulterando, máis duro que alterando, tantas tradicións, festas, romerías, gastronomías, botellón por medio que nada ten que ver ca socialización porque as festas, as romerías, o San Xoán nas campas, nunca nas playas é indudablemente pa socializar débense a unha causa política quizás se é a primeira vez que se fai un conto e reconto na historia da nosa cultura sobre aquelas pezas que están ausentes e quizás sexa a primeira vez que se usa en algo que hai que normalizar, un patrimonio galego ausente, feito en Galicia ou dende mentalidade de galega, pero totalmente ausente, non? E efectivamente, a madurez cultural dun país está en función de políticas de progreso, pero que parten da reiceira, non? Xo dicía a primeira norma do Estatuto aquel de Autonomía da xeración nós e do seminario e dos nosos precursores era Galicia célula de universalidade. A universalidade, a globalidade está chea de particularidades. Eso, indudablemente, é así. Dos nosos grandes aportes á cultura universal, non? E así é que usamos a palabra de patrimonio ausente eh, porque falta, pero está presente para enriquecer os outros, non? Os museos dos outros. Se botásemos contas aquí non acabaríamos nunca. Vai ser un pequeno repaso por cousas interesantes e mesmo quedaremos sorprendidas que veñen da prehistoria, que pasan polo mundo romano pola edade, pola altísima idade media e que continúan en todo o renacemento, o barroco e na contemporaneidade. A madurez cultural dun pobo, dicíamos, está en función da madurez das súas ciencias está en función das universidades, do que se educa e do que se maleduca, porque ou se educa ou se maleduca. E hoxe non pensemos que tanto a escola, que iso é un tópico, é unha gafa mental, son as orilleiras hoxe son as redes sociais, é eh, o que levamos aquí a beira nosa, as mensaxes e tantas, e caemos enredados en esas redes das novas eh, tecnoloxías. E hai unha ciencia que en Galicia en vez de para diante está para atrás. Por este servidor, que foi creado como sabio terceiro, do terceiro mundo nunha universidade compostelana de filosofía e letras. Filosofía e letras, que eso viña casi do trivium e do quadrivium medieval, non? Filosofía e letras. Estaba nacendo a museoloxía e a arqueoloxía. A museoloxía é a ciencia da xestión dos museos e a arqueoloxía é a ciencia do estudio do pasado por diferentes técnicas, non? E o que temos que aplicar ora, se somos científicos, pois son as técnicas da museoloxía. E a museoloxía, pois hai cantidad de libros ao respecto, practican a moito nos países maduros, Irlanda moitísimo, fala de xestión do seu patrimonio cultural, pois é a ciencia que estudia canto supón o museo, a copiar. Que é a copiar? buscar fondos dos museos, non souvenirs como os que temos aí. Os verdadeiros fondos do patrimonio cultural galego aínda están nos despachos dos conselleiros e de moitos conselleiros e en moitas administracións públicas e privadas en despachos. O que teñen os nosos museos son auténticos souvenirs. Non hai máis que ver o Parlamento de Galicia, obras magníficas e o mellor refregando o cogote contra os marcos desas obras, non? E que pasa eso? cando que tiña que estar aí, en todo caso, é promocionar obras de contemporaneidade. Este é un criterio, digamos, máis personal, de futuro, se se quere, pero vamos a meternos un, máis na cerna do asunto. O acopio é adquirir obras emblemáticas, simbólicas, non souvenirs, ou ben procurar as donacións a través das coleccións. A Coruña ten unhas coleccións magníficas, privadas e públicas privadas ou semipúblicas. Donde está o Museo Eléctrico, Unión Fenosa, as vitolas da fábrica de, de tabacos, la marineda, que as revolucións feministas, precursoras, incluso no mundo civilizado, de la tribuna de doña Emilia Pardozán é que nos la roubaron inmediatamente, mentre nos nos dedicábamos a facer virtualidades e perdíamos as realidades virtualidades de tranvías de casas de las ciencias de casa de los peces de más casa de las ciencias de la Domus e Museo Nacional de la Ciencia no? mentre o noso patrimonio pu, pu, pu, se esborrallando e eh, pinga a pinga para outros museos e a ciencia de arqueoloxía que é o acopio saber xestionar o museo, atrevese e seducir o público, vinculado aos produtos culturales, os libros, os souvenirs. Esa torre de Hércules, que xestión museolóxica ten cando chega un turista con 50 personas ali, donde fan o pis, donde toman o café, Donde está o centro de interpretación, que debía estar no centro de retención de visitantes, os servicios, a taberna típica, a cafetería, a venta de souvenirs e todo o demais. Tendo a prisión ali ao lado. Se non resolves isto, no Monte de Santa Tecla, nas lunas de Currubedo, en San Andrés de Teixido, no castro de Santa Tecla, nace o chiringuitismo que está nacendo. Estás matando a galiña dos ovos de oro. Eso é a museoloxía. O castelo de San Antón naceu fai 50 anos sigue estando donde está, excavacións en el Viña. Señores, a donde van os fondos que se excavan en el Viña? A que almacéns van? Estén seguros que o cabo de 20 anos perdese memoria desos fondos, quedan traspapelados. Na Torre de Hércules dos anos 70 houve un Museo dos Faros. Donde están esas peces dos Museos dos Faros? Donde están? Pois xa veremos onde están. Repa, for, faró da Torre de Hércules, levaronse a estación marítima, fixeronse obras, los palescos, el águila, de, mm, águila alas de gaviota e non sei que historias, ailanismo, e perderonse esas pezas que outros superan aproveitar. Pero xa veremos tamén quen, non? Pois a museoloxía é esa ciencia de saber acopiar, de saber xestionar, de saber seducir, de saber atraer o público, de documentar as pezas, de almacenalas en reserva para estudios do futuro, no? Unha ciencia en decadencia. A universidade e o Consello da Cultura Galega non están sobre estes aspectos que regan as nosas realidades. Pecemos. Miren ustedes, este horreo, donde está este horreo? Este horreo está na Embaixada de España no Llanícolo que é, eh, é en Roma está en Roma. Por que? Pois fai sete anos denunciouse que se estaba traficando con un monumento romano un monumento romano que levaban desde o porto de Livorno para Estados Unidos E interviron, abriron os paquetes e viron estas pedras, non? Chamaron a técnicos, é unha horria romana, é unha horria romana. Trascendeu eso o embaixador de España, de onde viña eso, posiblemente viña de España, unha horria romana, unha construcción romana, non? E chamaron a técnicos, chamaron a Carlos Valle e a Paco Fariña do Museo de Orense, Carlos Valle do Museo de Pontevedra, grandes amigos, a ah, que foran ver isto e pero coño, se isto é un horrio galego que falta da zona de Pontevedra próxima a Sanxenxo que o vendían como unha antigüedade romana e iba de Livorno para Estados Unidos finalmente quedou en Roma reconstruíron a embaixada de España donde está a escola de España en Roma no llanículo co embaixador con todo, non sei estaría Paco Vázquez tamén ali de corpo presente eh, con súas medallas e todo demais e entonces pois eh, foi isto importante miren que tenga na punta no extremo o falo, o símbolo fálico da fecundidade puxeronlle madeiras novas e todo estás tan contentos hai unha pequena historia pero a pequena historia dos hórreos que están declarados como ben de interés cultural que nadie cuida ningún concello, incumprimos as leyes que moitas veces a administración pon, no? Os carros galegos que é tecnoloxía da edad do bronce circulando por aí, desapareceron todos da mañá á noite, moitos deles comprados polos países nórdicos para os seus museos e aspectos decorativos, porque son tecnoloxías especialmente vikingas, e, e Galicia é, eh, é un país que conserva como ningún outro arqueoloxías mortas de pasado, pero arqueoloxías vivas a través destas tradicións que duraron hasta a nosa xeración. Somos a última xeración que viviu casi o matriarcado e unha prehistoria moi activa, por iso tamén podemos contalo. Algo similar pasou con este tímpano que ven aquí próximo a Santiago, o de Palmou, que ahora ven aquí en Pontevedra, un gran xestor, un gran amigo que me acaba de chamar ahora mesmo por teléfono, que é o director do Museo de Pontevedra, Carlos Valle seguidor, continuador do seu mestre que ubica no museo que é precisamente Filgueira Valverde que tuvo a preocupación de, do museo e de Pontevedra salvando tantas cousas, incluso o propio eh, Castelao no? bueno, pois o tímpano de Palmou próximo a Santiago con este monstro, unha cousa inspirada nos bestiarios medievais, increíble, desapareceu. Desapareceu nos anos 60 e nos anos 80 apareceu nun anticuario en Milán eh? Eu sabía que estaba eso, falei con Carlos Valle, falei tal, Carlos Valle moi preocupado por ese acopio que función do museo conseguiu a través da Diputación en bon momento adquirir esa peza que ora por fin está no Museo de Pontevedra. Non? A falar de estos artefactos, son artefactos, en definitiva, feitos con arte, con ideoloxía, con mentalidade de, de país, pesas pezas que nos identifican, pois detrás deles hai unha auténtica novela e moitísima poesía, que é o que estamos contan, contando, non? Mojica Lainez, o gran escritor, sabedes que ten unha obra titulada O escarabeo, en el castellano El escarbajo, non? Donde fai unha historia poética moi bonita de unha peza, unha peza con un escarabeo exicio, que foi feito para Cleopatra, quen o fixo, quen o levou, como perdeu Cleopatra, como topou un individuo embarca o cara a Roma funde o barco, logo topan uns submarinistas vai a un museo se falaran as pezas canta historia contaría era o que dicía Becker a arpa está aí falta o arpista a cultura indudablemente vende os que fallamos en transmitila somos nós Castelao vendeu inmensamente eh, todo isto e houve un momento de florecer E indudablemente, pois todo este patrimonio seduce, atrae, e é un elemento que debe de incorporarse pois ese mundo de museoloxía. Estou poñendo con isto como exemplo na súa xestión o Gran Museo que se debe a unha persona que é o Museo de Pontevedra, non? O Museo de Pontevedra é o Gran Museo. Esa sensibilidade de saber acopiar, non os souvenirs, pezas realmente que aporten a unha época e a un espacio, eh? e eh, logo ir complementando esos tempos ao longo do recorrido que é o museo. Esas secuencias que van enriquecendo o visitante, vas coñecendo para querer, para defender o noso patrimonio. Un pouco na liña do que se dicía cando se me presentaba aquí. Coñecer para querer, para defender. E os museos, indudablemente, son universidades a través da, a través da arte. Penedo onte estuve en Ourense ando vinte buscando por ali polo catedral pero non ti vi Como? non ti vi, alegro moito de senta, sentate ben, e non crean que faltan as cousas non crean que faltan as cousas únicamente dos paisanos que as van comprando, que as van vendendo que faltan hasta dos propios museos e faltan hasta das propias universidades e faltan da guerra civil, do espolio que sufriu o Seminario Estudios Galegos. Pero despois do espolio da guerra civil viñeron os anos 80 e os anos 90 e perderonse moitas coleccións dos propios centros. Por exemplo, meténdonos xa en arqueoloxías e empezando o conto, yo reconto, ven estes campaniformes das pontes de García Rodríguez, estamos falando do Neolítico, do ano 2000 a.C. Son pezas que pasaron ao Seminario de Estudios Galegos, pois perdéronse no Seminario de Estudios Galegos e perdéronse nos anos 80 non se sabe en que lugar están documentos interesantes para concluir que este confín do mundo, este cabo do mundo no 2500 ou 3000 antes de Cristo había unha domesticación do ser humano polo ser humano dos animales, das plantas, do territorio facendo estes monumentos e comenzando a facer cerámica dentro da línea da área atlántica. Había relacións co que hoxe chamamos os países célticos. Ven aquí unha pedra, unha opalina con estes de tal. Isto é un anaco que ademais foi topado por compañeiros meus e por min no ano no ano 74 nas excavacións do Castro de Neixón que fixemos co profesor Valili Illana, estaba eu ali, e topamos que a peza estábamos en Casa Pachín, en Taragoña, no, no baño, limpando a peza, e ben, ben Valili e di, caramba, isto é un aríbalos griego, un anaquiño pequeno, eso que ven aí, eh, con esas opalinas e tal, anaco de un aríbalos griego, que un arriba os gregos está datado no ano 400 antes de Cristo. O cal quere dicir que este anaquiño pequeno demostra que a Galicia tiña relacións directas ou indirectas a través de mercaderes, de xeógrafos, de vendedores co mundo griego, que concorda co que din os cronistas da antigüedade. Esta peza estaba no Departamento de Arqueoloxía de Fernando Acuña, falecido recientemente, tamén desapareceu este documento. ¿no? Que é curioso. Servidor que estaba no castelo de San Antón, administrando un territorio difícil, metido no mar, que foi salvado fai 50 anos, para salvar un edificio, para facer coleccións, e para formarnos nos os museos, os museólogos, e educar o público no que era un museo, sabendo moi ben que cumplía unha función naquel momento, que o museo ten que medrar conforme as súas necesidades e a maduración da ciencia museolóxica. Ese museo non pode seguir así, e menos como se está facendo hoxe, con unha coordinadora xeral dentro do Concello para todos os museos. Por favor, esta é cousa de profesionales, saber acopiar, saber xestionar, saber conservar, saber comunicar e seducir ao público con pedagogos, co que é unha ludoteca, eh, aspectos que eu sempre asumín que podían ser moi teóricos lanzados en libros pero non houve que dedicarse unha práctica e daquelas prácticas da falta de espacio naceu este espacio e aínda que non tuveramos este espacio teríamos ansia creativa de saber que un autocar é un aula ambulante a través dos asentamentos e dos artefactos que están nos museos amigos dos Museos de Galicia, indudablemente nace precisamente para isto que estamos dicindo aquí. Un Arpócrates, un Arpócrates, que vedes aí, este que vedes aquí, é unha figura oriental que procede de Irán, un culto antiquísimo oriental do século IV antes de Cristo, terceiro antes de Cristo. Este Arpócrates apareceu en Ciudadela nas excavacións en Ciudadela, apareceu en Ciudadela. Foi parar a familia que vivía na Coruña, na calle Curros Enrique, cerca do estadio, a familia de doña Muma Blanco Cicerón. Doña Muma Blanco Cicerón diullo a un pariente dos Acuña Castro Viejo, que eran eh, pois embaixadores en Turquía. Vive ese señor. Alguén fixo xestións para recuperar este documento antigo tan interesante que demostra que Galicia estaba nos camiños do mar que levaban ao oriente como ao occidente no? Galicia a mellor autopista que tuvo nunca e indudablemente era o Atlántico un, un universo portuario de relacións de moi profunda cultura e incluso de gran calidade hoxe a cultura dos castros xa non eran aqueles bárbaros primitivos eh, xa está cambiando que aí había xente de casta, e de rango e de saber como iremos vendo a través de moitas pezas que falta, pezas moi significativas porque repito, nos museos non é todo o que é o que se ve aí en realidad é todo o que falta e servidor podría contar tantas historias de tantas coleccións que hai na Coruña a da doña Muma Blanco Cicerón amiga de nosa asociación que eu tratei de seducir dime moitas pezas, comprámoslle tantas outras e cosas que logo con, eh, contarei que son propias de, de unha novela e que merecen contarse e forman parte da arqueoloxía no Museo Arqueolóxico de Madrid está esta diadema que aparece en Ribadeo unha diadema de ouro, unha xoia preciosa eh, datada no ano 200 ou 300 antes de Cristo, donde demostra este orientalismo, o mundo celta é un mundo oriental, en definitiva, que chega a Galiza a través do Mediterráneo, pero tamén chega a través de Centro Europa, non? E eh, sempre estuvemos aí recibindo fundamentalmente a través do mar, pero a través dos camiños. ven que aquí representa un cabaleiro que ergue os, os brazos, o ceo, que leva unha patena na mao, que outros levan un caldeiro sagrado, peza moi interesante. ven, está no Museo Arqueolóxico Nacional. Eh, saben ustedes que hasta que se creou o Castelo de San Antón, no ano 58, pois as pezas iban ao Museo de Pontevedra todas as que aparecían en Galicia iban ao Museo de Pontevedra ou aí Filgueira comandaba moitísimo pero salvaba as pezas moitas pezas de ferrol, de ouro e de outras partes de arqueolóxicas e obras de arte están aí a partir de que aparece o Castelo de San Antón nos anos 58 xa os seus directores insisten en que as pezas se queden aí que non se vayan para Madrid aínda que en Madrid hai moito interés en seguir levando esas pezas pero a veces non temos o control e por debaixo hai todo un mundo subterráneo que nos empeñamos en ignorar e que hai que conocer desde a xestión de patrimonio cultural, que é un mundo ilegal, si queren ustedes hasta de narcotráfico, que é o negocio de antigüedades, eh? e de excavacións clandestinas. <laughs> ustedes poñen internet, e eu son aficionado a buscar as cousas do Carballiño, poñen internet e documento de Carballiña apareceme a venta cantidades co sello dos departamentos de xustiza precisamente da Coruña e de por aí moitos arquivos e todo isto da fábrica de tabacos limpáronse todos e eh, están a venta por aí e eh, coleccións particulares e mil historias a través precisamente de internet que control museístico é da propia administración se fai de todo isto en realidad pois nada non? Bueno, pois vedes aquí este diadema que era o soporte da imaxe de entrada cando eu iniciaba a conferencia É unha diadema preciosa, castrexa, procede tamén de Ribadeo. Ribadeo é un área que aparecen moitas cousas, non? Ven esa rosácea que se multiplica, é a representación do macrocosmos, non? É unha cosmoloxía que está aí que levaría un individuo ou unha individua de casta e de rango naquel mundo que nos diríamos proto-romano ou céltico, non? Unha peza singular, tallada no ouro, que demostra o que dicían os antigos cronistas griegos, a calidad do ouro dos galegos, eh? As pezas de ouro. Bueno, pois está esta peza no Museo Lázaro Galdiano. Igual que outras, habería que estudiar como foron parar ali, como se fixeron estas xestións, etc. Non? Fai uns días veíamos ese problema que se presentaba entre Isigena e Barcelona polas pezas de Isigena que se levaran a Barcelona. Eu son testigo disso porque foi precisamente chamoso. En Sigena estaban abandonadas moitas cousas e os museos que conservaban en realidade todo isto eran os museos cataláns. Tiñan técnicos, tiñan especialistas, nada mellor que leválos para aí. Antes de que viñeran os americanos, que estaban moi atentos a todo isto, e leválo para o Museo dos Claustros, que depende do, do Metropolitan Museo de, de Nova York non? que sempre persiguiron moitas destas historias cantidad de coleccións de fotografías de Galicia está na Fundación Federico Marés de Barcelona porque se preocupou eso mentras nós facíamos virtualidades e facíamos pois tranvías eh, con báculos, con esmaltes de outras cousas, non? E iso perdeuse eh? mentre os catalás se preocupaban, igual que moitas imaxes de templos de Galicia, mentre os curas, entendendo un Vaticano II, pois malvendían malvendían esculturas, imaxes, retablos e todo máis, enriquecendo a moitísimos anticuarios, casi todos de galegos, especial nos que están na ronda de San Jerónimo próximo ao Congreso dos Diputados en Madrid, que eso tamén é bastante indicativo, non? Ben, isto é unha retranca a la gallega con algo de Francisco Umbral, se si queren ustedes, non? Bueno, o servidor viviu e se o servidor contara a historia destas pezas, non? Pedro Blanco Barral de Xanceda arando a terra topou isto e moito máis, non? A min ofreceronme esta, esta peza que está aquí no centro por 6 millóns de pesetas e non teño pelos na lingua en dicilo, Aquilino Lousa de Betanzos, xa falleceu, non? E eu, de onde ven estes 6 millóns? Pois estas cousas valen, hai que conseguirlo e tal. De onde ven non se sabe, pero é tan pequeno o mundo que un día, por iso miren se se escribe isto, indo con Begoña Vaz e esperando por ela na igrexa Santo Tomás, na igrexa de Santo Tomás aí arriba no Monte Alto, que vivía na Torre Benita, fun a unha tienda que había ali a comprar unhas mazás que vin ali no escaparate e dimos, señor, usted é o director de San Antón? Sí. Nós temos unhas pezas de ouro que topamos no casto de Xanceda. Oi, enseñadesme cales son? Sí, iremos polo museo. Enseñame a foto destas pezas, non? Pero estas vendes lousa, si, sí, si, sí, é que lousa a nos danos un millón de pesetas, pero coño, se min venden seis millóns de pesetas. Oi, pois isto temos que falar, eh, temos que falar, porque son pezas moi interesantes. No? Falei con el, con eles, e dixeronme que só tiña unha peza que estaba rota porque lle puxeran ao can deixanse dalle un dubo can con un torques de, de fai 2200 anos por todo por toda a Xanceda adiante e dixo, pero é que só teño un trozo e logo outro trozo e que fun a Mili fun a Mili a Valencia e un soldado que había ali viu que era unha peza moi interesante, que era arqueólogo e dixo que lle deixara un, esa peza que iba a analizar e non me devolveu nunca e sabes como se chamaba? non sei, non sei, non tumba ni pero o servidor que ten un pouco comprello que fixo de payaso moitas veces no mundo en San Antón fixo moitas veces de payaso e viñeron aqueles cabaleiros da mar oceana un día por ali que son señores, almirantes de la armada, con barbas, con bigotes estilo tejero e toda a historia por ali, e levaban uns cañóns tirados con con as cordas ou uns cuantos e xeron, sí, sí, pero a usted temos que poner un traje e nos tiene que recibir como el alcaide de la fortaleza e tal, e xe, coño, a mí este teatro gustame e tal, entón, el señor alcaide de San Antón recibe aquí a los caballeros de la Océana recibinos ali e pensando, este señor da Océana non me acordo do nome ahora era de Valencia, era almirante Pedro estuvo na Marina, ten que saber e tal. Averiguoume quen era o señor que tiño o torque sobre a paquilla. Chamámonos del San Antón como se si fóramos a Guardia Civil, estaba Raúl López Naya ali, que era o secretario. Mire, chamamos aquí, llamamos aquí del cuartel da Guardia Civil de Coruña que usted tiene unha pieza, por favor, devuélvala que le pagamos o avión e tal. Ve o tipo a devolver a peza de inmediato. Pero claro, que quería Pedro Blanco Barral? Quería que se lle pagaran tres ou 4 millóns ou que se lle buscara un posto de traballo eu escribín a María Victoria Fernández España, que era de Xanceda, como saben ustedes, e Augusto Asía, que tal logo sei que María que Totora Fernández España fixo negocios con Pedro Blanco Barral parte para comprar ela o Torques, non? Supoño que para ela. Pero tuve un bo anxe que me amparou, e teño que dicirlo, e teño un gran cariño de vello, ademais, eh? Xa lle dixen que en Ourense sempre empleou os comunistas na residencia general Muscardó. Aquel señor que viña de Ourense, que naquel momento era alcalde da Coruña, era José Manuel Liaño, que ainda está vivo, e recordo moitas veces. Non? Na residencia general Muscardó empleou a Jaime Quesada, Cisco Manzano, o Corcheiro, que era unha revista galeguista de aqueles do Carballiño e meteu nai. Comigo sempre foi moi respetuoso, máis que Paco Vázquez, estou facendo as miñas memorias, tamén estou na época de, de facelas, e, e díxome, non te preocupes, senén que empleamos a Pedro Blanco Barral. E empleamos a Pedro Blanco Barral e entregounos as pezas de ouro que están en San Antón. Recibín cartas de Montegudo que eran as pezas falsas, que eran as pezas barrocas, eu sabía que Pedro topara ese, e trouxome máis, toma estas. Pero o tempo, ao final, desvelache todo, e a min especialmente desvelame todo. Eso é moito máis, non? entereime que Pedro vendeu na Coruña outras pezas que andan circulando por aí deste gran tesouro de Xanceda que isto en realidad nadie o sabe pero hai que dicirlo porque son pezas que andan circulando por aí estos torques ven a filigrana o traballo que hai aí estas pezas pois están en San Antón formarían parte dun fundido, dun fundidor e son pezas de casta e de rango non para poñer seguramente, senón como cetros, como símbolo de poder, que eso xa é outra cuestión a tratar en outras arqueologías. Estes dous pequenos torques que están aí foron comprados nos anos 80 polo British Museum de Londres e ali os poden ver ustedes entre varias pezas que xa non poñen a procedencia porque, claro, na comunidade europea e isto todo está eles tamén ocultan a súa parte parece ser que proceden de, de Ourense non? que son moi representativos tamén desa zona Claro, hai toda esa parte que hai que indagar da procedencia de onde ven, de recompoñer o crebatestas histórico, reciente, dos anos 90, o Modium de Ponte Punide, cerca de Arzúe de Santiago, no de Santiago. Un modio, un modio é unha medida, Pero esta medida de época romana, de fai dos mil anos, ten unhas inscricións moi valiosas ao rededor que nos demostran a data, a fecha e os pesos, as equivalencias, é un documento importante que apareceu con outras pezas e que nos anos 90 recabou de forma subterránea eh, o Museo Arqueolóxico de Madrid para os seus fondos. E ali está. Naqueles momentos a Xunta de Fraga de Galicia e outros non se preocuparon e nadie se preocupou nunca por saber, a pesar de que había autonomías e certas competencias respecto a estes bens patrimoniais, pois nadie se preocupou por este, por este aspecto. Igual que esta outra peza que era de o Museo do Tecla, que pasou á Universidade de Santiago, non sei ben esta historia, pero sei que está desaparecida, sei que era da, da familia Blanco Cicerón, que pasou a Universidade de Santiago, que é un, un Hércules que procede do monte de Santa Tecla, eh, ese xacimento arqueolóxico, tamén desaparecido, non se sabe eh, onde está, eh, pode estar en algunha colección. E aquí ven esta tábula, esta tésera hospitales, e o mundo é moi pequeno, e eu teño o don xa di unha meiga, e tú, Felipe, tes uns aros que te protexen aí, eh? e eu digo, pois esta debe de ser, eh, porque de verdad é o que quero saber, vou non sabendo, tarde ou ao final vou non sabendo. Estando no castelo de San Antón, nos anos 86-87, veume un señor, e eh, digo nomes, porque estas cousas son unha parte da historia cultural e non hai que perderse. Juan Cajá de Bao era, vendía produtos químicos, Sei que era el, porque escríbeme do British Museum McCartney, que era un conservador, teño taxitiña del, viñera por Galicia, eu fixera de guía, e di, oye, ofre nos ofrecen el tal esta pieza que es moi interesante, unha tabla de hospitalidade que habla de los lougeiorum, locobus lougeiorum. E quen nos lo ofrece? Pois este señor, Juan Cajade Bao de Coruña eu chamo este, mira Juan, que se sabe, tipo quedou pálido, como sabedes? Porque xa metemos relacións co British Museum. Como tens isto? Bueno, es que la encontré cerca de Lugo, bueno, eso non se pode vender así. Chamei a Raquel Casal, que era editora xeral de patrimonio, Felipe, pois pues, denuncia tú eso, dixenos un guardia civil denunciade vos que tedes que velar por o patrimonio, non? E a cousa é moito máis larga, non sei como resubila, pero é, é de novela. A Xunta denunciou e denunciou mal O caso é que un xuez, un xuez, ven e dime, Felipe, tes que devolver esta peza porque a xunta denunciou mal, fixo isto mal e tes que devolvela. Falei con Manolo Rivas, que estaba no país, e dixenlle Manolo, ven comigo, porque vamos presentarlle unha cousa a este xuez. Vou dicir que eu non devolvo esta peza, que devolvo a peza cando Unión Fenosa retire do Castro del Viña o poste que ten que hai un contencioso que leva 40 anos sin retirar o poste del Viña e dixemos que o xuez, o xuez quedou paralizado. O sea, chama José Antonio García Caridad, que me conoce desde pequeniño, magistrado, pero Filipín, que haces, ten cuidado que te va a caer unha... O caso é que eu fixe unha copia da placa e expúxena. E a, a original gardeina no museo, no? Gardeina na caixa forte do museo. Veu unha estudiosa, nin preguntou nin nada, estudiou a falsa e dixo que era falsa e publicou que era falsa, sin saber que a original estaba guardada unha tal Mercedes, Mercedes Caínzos. Podo fallar igual a Lola, Mercedes Caínzos, non? Pero últimamente nunha excursión, tamén o digo, ven o médico do Caurel na excursión que é Federico Cabezón. E Federico Cabezón dime, Felipe, ten que contarte unha cosa, que Juan Cajadeval foi el que encontrou aquella plaza e nada máis encontrarla con un detector de metales me dijo que procedía do Monte Cido. É importantísimo que che diga que isto aparece aí, porque nos dá os límites da Galicia romana e como se chamaba aquel povo e aquela tribu. É un documento importantísimo para a historia. Non pode quedar isto esquecido. E aquí a función de transmitir isto, porque estás tra tratando de dar a coñecer son pequenas pezas desta historia nosa e do común que se perde no tempo. Os límites de Astúrica, da Astúrica romana, chegaban ás portas de Lugo, Caurel mesmo, eh, que é moi curioso eses límites. Non? Brigante unha Coruña, era o porto dos lucenses, pero Astúrica, nunca Asturias, capital Astorga, porque fugamos un pouco a historia da Galicia romana, que indudablemente era, chegaba hasta Palencia, esa era Astúrica, que logo pasa ao Reino de León, como xa sabedes. Peza que está no Castelo de San Antón, importante, E este é un dato insólito que aínda non está publicado porque hai medo a dicir a dicir os nomes, pero hai que dicilos para que alguén quede. E eh, Chamoso dicía unha pregunta que deben facer os parlamentar, os, parla, os parlamentarios, os gobernos que están aí. Señores, que control levan ustedes do que teñen as monxas de clausura e os conventos de clausura e os cuarteles? As pezas que teñen desaparecido aí, que levan contratistas, os médicos, ou que las mal venden a, a quen sea. Hai un control de todo isto, hai un control dos almacéns, dos museos e desta historia, desa parte da museoloxía que non se, que non se practica. Non? Bueno, desta historia sería moito máis larga, porque eu levábame en aqueles momentos a través da cousa judicial o xuez puxome en contacto con un capelete que era un inspector, xa non me acordo del, Capelete, que era inspector da policía, e mirou o currículum, o currículum, o historial de Cajá de Bao, que un día que tiña o carné de cazador na zona do Bierzo. Nós pensábamos que isto procedía do Bierzo, de hacia Leitariegos, non? Pero aí xa se relata porque a policía tiña que un día denuncia no seu fichero, denuncia que lle falta un detector de metales, un pico e unha pala <laughs> eh? ou sea que estaba collido o tipo a peza sigue no castelo de San Antón non sei a nivel judicial mellor non, como dicía Chamoso mi mellor non meneallo porque moitas pezas das que están no castelo de San Antón tamén son do Ministerio o casco de Leiro de Ouro comprou no Ministerio pode vir o Ministerio igual que Valeirou medio museo de Bellas Artes e nadie na Coruña dixo nada Nos anos 80, os gollas que había, un zurbarán que levaron as monxiñas capuchinas, que está en Oleiros, un golla que había, un golla, un Velázquez que había na Coruña, estamos falando de cento de millóns de pesetas, eh? pero aquí, a los gallegucos, esas cousas, eh? estamos nutrindo aos anticuarios de la ronda de San Jerónimo de Ros, entre eles un gitano, un gitano de Orense que se fixo supermillonario entre eles tamén os de Sarria bueno, eso falaremos se chegamos a tempo en que museo noso se nos enseña unha colección de numismática galega acuñada desde a época romana a ceca da Coruña foi importantísima donde quen se preocupou por ir acopiando moedas de un Galicia fulget, non? Galicia brilla casúas súas cecas Coruña era casi unha república independente no século XIV, moi vinculada a Portugal, eh, acuñou moedas. Estas son de época romana, as que levan a caitra, esta caitra que vedes aquí, que este é un logotipo da Galicia. Os romanos acuñan moedas con un logotipo da Galicia. Usamos este logotipo da Galicia para algo, pois xo había no século I unha marca nas moedas de Augusto. Acuñaron estas moedas en Lucus para eh, celebrar a romanización da Finisterre do confín do mundo. No Castelo de San Antón eu sabía o significado destas moedas e comprei moitísimas a través de todo colección, a través de anticuarios, tantas comprei que tamén hoxe me culpo de ter subido o precio delas, porque antes valían nada, non valían nada, valían 3.000 pesetas, non era nada naquela época. Hoxe, pois, poden, poden valer 600, 700 euros ou así cada moeda destas de Caetral, que ainda sai a vender por aí, pero que deben de estar nos nosos museos, non? Ben, aquí ven isto, é unha peza que está nunha casa ali cerca da Moeiro, cerca de Don Ramón Oterpedal, unha peza digna de estar nun museo, propia dese mundo oriental céltico, non? Pode ser peza que en calquer momento tamén desapareza. Moitos que veñen discusión comigo teño dito fotografíen por favor iso porque pode desaparecer e efectivamente ao cabo de dous anos desapareceron tantas cousas algunhas das que demostraremos e eh, falaremos aquí en que museo en que cidade da cultura que nacen con tantas pretensións Esas carcasas que logo están baleiras por adentro están chocas, non teñen nada. Se nos mostra a valiosísima colección que xa quixeran os catalás, ou os andaluces, ou os vascos, ter a magnífica colección desde a prehistoria hasta hoxe que ten Galicia, pero feitas por xeógrafos de peso, xeógrafos matemáticos, dalidadas de compás con todos os saberes, non? En todas as épocas, desde os mapamundis, aqueles dos media, alto medievais como Burgo de Osma, donde aquí aparece Faro, a Torre de Hércules, que como saben ustedes, foron representados en esta parede. Esta parede aquí non ven nada, ven aquí unha manchiña, aquí hai unha torre que é o faro da Torre de Hércules, que representaba pois este mapa mundi. Como somos tan bárbaros e como nos sobra o patrimonio, nos anos 70, pois dimoslle lexibia, eh? repicamos en San Pedro de Rocas nese templo de alto medieval e perdeuse un mapa mundi que había pintado pois na parede. Pero non é que desaparecera, é que non se documentou con tanta ciencia arqueolóxica. Pero vamos a ver, ten, temos que ter o Espírito Santo dentro do coco para documentar o noso patrimonio cultural. E hai xente que ten o Espírito Santo dentro do coco, Non o tuvo a Universidade o Espírito Santo. Tuveron o Espírito Santo dentro do coco. Aqueles que fotografiaron como era a dársena, fai sete anos, oito anos, cando chegaba un barquiño aos varadeiros. E era unha escultura que viña podre, logo eh, limpábase e quedaba o costelaxe ao aire, pintábase de roxo. Eran os carpinteiros de Ribeira que estaban aí, donde naceron as galerías. Os que levaban o Espírito Santo e documentaron eso, foron os que o fotografiaron, os que fixeron un vídeo. Aquela pintora o acuarelista, e digo pintora porque moitas son mulleres as que teñen esa sensibilidade e ese Espírito Santo recolleron todo eso para transmitilo á universidade e hoxe a que estudiáramos como era aquel parrote fai sete, oito, nove anos que o que todo conectimos, verdad? Eso forma parte da arqueoloxía. A arqueoloxía é arqueo vello e loxía poñerlle lógica e estudio ao pasado. Con fotografía documentar o pasado, as pegadas da nosa as pegadas da nosa historia. E o Seminario de Estudios Galegos, o non dar a esquecemento, era a sementeira, non? A se, o Seminario de Estudios Galegos aínda sigue, sigue absorbido, a pesar de que pasaron gobernos bipartitos por aí, polo Consello Superior de Administracións Científicas, non? Igual que a misión biolóxica de Gallástegui que se fixo en Pontevedra. Siguen prendidas no centralismo madrileño. Xa me dirán o que é autonomía entonces, verdad? Ben, pois continuamos. Bueno, esa gran variedade de mapas con toponimias auténticas, donde, por exemplo, descubrimos a toponimia da Coruña, que é Coruña, o la ou a, pois é o artículo particular a frase, non? Coruña é o topónimo, pero en todas elas, non? Bueno, esa colección de mapas que debera de estar expresada que é moi fácil, non? Porque son mapas que se compran incluso facilmente hoxe nos anticuarios, nos vendedores de libros bellos, hai todo eso. En moi poucos países teñen esa variedade. E teñen logo a cima que ten Galicia co mapa de Fontán o magnífico mapa de Fontán do ano 1835, non? Que eso é grandioso, eso é a nivel mundial. Xa quixeran en Centro Europa ter esa secuencia, non? E miren ustedes o que pasa, Sacade fotografías deso. No Val do Silencio, nas portas da Galecia que era Galecia o Astúrica, non? O Bierzo, próxima a Ponferrada. Esta é unha fotografía que sacamos nós. Eh? Unha pedra de consagración do século VI, VII. Sexto sétimo, estamos falando do ano 500, do ano 600. Estes arquillos, e a cruz patada, ca alfa e omega. Ben, pois no ano 2010-12, mirade como quedou o sitio onde estaba. Levárono todo. Eh? Levárono todo. E menos mal que existen fotografías dos turistas que foron por ali a, a facelas. Pero algo parecido pode pasar co cruceiro que temos aí na Colechata, nas portas, un cruceiro do século XV que está aí, desfeito pola erosión, pola contaminación, polo salitre. Por favor, a museoloxía fai reproducións, que as fai un canteiro que non cobran nada, e iso pasa po museo, na Bretaña, cos cruceiros, a Catedral de París, as figuras aquelas de Notre Dame e as de Chartres xa as levaron pos museos e puxeron reproducións, hasta de fibras acrílicas e outras historias, non? Pero bueno, aquí tardaremos. Na Catedral de Santiago, nos anos 30, previa á Guerra Civil, desapareceu esta cruz, tamén da época de Alfonso III, non? Bueno, desapareceu, cando desaparece que non había control non había estas historias desapareceu unha cruz vinculada ás que chamamos cruces asturianas e que os asturianos tiran para eles e que o finado mm, de Franco pois cando se proclama caudillo colle as cruces da victoria por la gracia de Dios todos eses símbolos daquela Astúrica que era parte da Galicia do reino de León bueno, pois esta esta cruz desapareceu. Pero tamén pode desaparecer esta que ven ustedes, que está aí nas cubertas da Catedral de Santiago, da mesma época grandiosa, de bronce, a que veña un raio, a que suba alguén, xa pintarroxaron os que suben a catedral por arriba, que é a famosa cruz dos parrafarrapos, unha cruz que está datada no século VIII noveno, non? Na época do descubrimento, no século noveno, na época do descubrimento da tumba do apóstol Santiago. É unha peza para estar nos museos. E isto un latoeiro fai unha reproducción exactamente igual que hai unha escola de restauración e reproducción de obras de arte en Pontevedra que lleveu moi ben a cidade e a todo o patrimonio cultural. E así, nesta secuencia que ven da prehistoria, deixando tanto que deixamos, eh, porque estamos seleccionando, pois entramos na punta do iceberg, que é o que se ve, no? as figuras que ten a familia Franco, no? e que proceden por unha donación sui xéneris que fixo un alcalde presidente da Diputación da Coruña Porto Anido, non? que as comprou, apareceron en Fonseca, eh, próxima á Universidade de Santiago, eh, compráronas, o Museo de Pontevedra comprou dúas, e Porto Anido comprou dúas con cartos públicos para regalarlos á familia Franco, e que a familia Franco tuvo hasta fai pouco aí na casa de, de Cornide, e que ora levou para ese museo do franquismo que é o Pazo de, de Mariñán, o Pazo de, de Meirás, como saben ustedes. Bueno, son dous profetas que proceden do contrapórtico da gloria, eh, do contrapórtico da gloria. O pórtico saben que era o pórtico, pero logo tiña un contrapórtico, que o o obradoiro pois tirouse o pórtico e con esas pedras empedraron medio Santiago. Pero non é en que quede iso aí, é que hai moitas portas, moitas pezas do pórtico da gloria que están repartidas por moitas parroquias de Santiago. Señor alcalde de Santiago, sepa que en Camanzo, ali no cruceiro de Camanzo, hai unha figuriña do mestre Mateo que ten color na cartela e todo, que a poden levar dúas personas, que procede do Pórtico da Gloria e do mestre Mateo. Tamén na zona de Vedra, no Pazo de Gallegos, onde naceu don Xosé Ferreiro, ali hai unha fonte que ten catro figuras que proceden do coro petro do, do pórtico da gloria. Ou sea, a figura a Fran, teñen o franco polas aldeas e por todas partes hai patrimonio. Pero non quedemos co orelleira dunha cousa sola, porque a degradación do patrimonio cultural galego é integral e é un efecto con causas. Están ensarilladas as unhas cas outras. E que na socioloxía forma parte do que se denomina anomia, non anemia anomia. Anomia é a degradación cultural de un povo que perde sentido de sí, do seu patrimonio e que cai tan facilmente no esperpento, eh? no esperpento, que tanto campa na televisión galega en todo isto que estamos vendo, porque é curioso, non? É curioso non? o que o que está pasando. Anomia, Durkheim estudiou isto forma parte da crisis de identidade que incluso leva ao suicidio e outras historias non? Oi, naqueles anos 60 70 cando Unión Fenosa eh, asulagaba o encoro de, de Castelos o encoro de Alvarellos aí realmente había problemas de, o emigrabas quedaban solos os velliños aparecían aforcados nas cortes e todo isto. Non se fixo Gisela, a miña muller, se fixo un estudio e dixo, pero pá, me publicamos eso, que aquel, bueno, quedou aí, ora está entre os papeles e historias que un anda colocando. Non? Ben, ve estas figuras que ten a familia Franco, home, hai vese un gran artista, irían policromadas, claro está, Isto é escultura do medievo, do ano 1180 e tantos, de unha, de unha gran calidad, como podedes ver. E aquí temos Carboeiro. Carboeiro estuvo e sigue estando abandonado, pese a que lle poñamos tellados e a que lle podamos moitas cousas. Porque non hai unha xestión. Eh? E o piano toca se hai vos pianistas. E o patrimonio funciona se hai vos xestores. O piano pode, pode escarallar o pianista e o patrimonio tamén non vende, nin dá votos, porque fracasamos. Houve que enveu a Carboeiro pois nos anos 70 e nos anos 80 gitanos levaban pezas. E Federico Marés compraba esas pezas ou intercambiabas por esculturas que facía eu. E tamén fago maragatos, eh, así no papel, sobre os sobres que me mandan das academias, nin nos abren nada, pito, e chamolle burocrata, non? que é un xeito propio de tata. Poños a vender en internet, vendo, e co que vendo aí, pois compro outras cousiñas, e tal. Bueno, Federico Marés facía o mismo, pero por maior. E Federico Marés pois comprou estas dúas figuras que faltan aquí eh? que ora descubrense que están no Museo Federico Marés. Xa o sabíamos todo o mundo, como o tímpano de Palmou, verdad? Están ali. Pero que claro, se aquí estaban abandonadas, polo menos ali están expostas, están á vista. O que lle dixo don Manuel Chamoso Lamas a don Rafael Taboada, o cura abad da colexata, saque esos tesouros que ten aí e metas nun museo para que a xente os vexa non se perden e don Rafael fixo, moi ben don Rafael si, si, e os que, os que están en San Xurxo e os que están nas Clarisas das Bárbaras aí donde había un cuadro posiblemente de Van der Goes publicado por Luengo nos anos 60 consérvase aínda aí nas Bárbaras, nas Clarisas de clausura Bueno, vamos ir pechando o círculo de canto estamos dicindo referente ao patrimonio ausente. Esta é unha das figuras que ten Federico Marés, que procede de aquí, como vedes, e entre estas outras que tamén proceden de, de aí, non? O, o, eh? Pero das figuras máis interesantes que están no Metropolitano de Nova York, no Museo Arqueolóxico, son as catro columnas, aquí hai dúas, hai unha terceira que non sei onde está, ni nadie se preocupou. Preguntei a Izquierdo Ferrín, a Manuel, a Manuel García Iglesias, compañeiros, e non me saben dicir. Saben que o antigo altar románico do pórtico da Catedral de Santiago, antes do mestre Mateo, o altar tiña catro columnas. Catro columnas con tres apóstoles. Unha está en San Paio de Antaltares, pero temos outras dúas Esta está no Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Nacional de Madrid. E esta está no Metropolitan Museum de Nova York. Eh? Como foron parar ali? Como están aí? Por que non se fan as reproduccións? Porque non na cidade a cultura como non se reconstruye como era o altar en época románica. Dese parte non, do medievo que era a Catedral de Santiago, cando Galicia florecía cas cantigas de amigo, cando Borgoña, Provenza e o mundo coñecido e Aquitania tiñan relacións con esta Compostela, que era unha capital teolóxica e religiosa daquel mundo frente ao mundo musulmán e o islamismo era a cristiandade aí os abanderados eran os perros gallegos como din os textos musulmáns da época eh? levábamos aquelas cruces frente ao mundo ao mundo islámico, non? Ben, e aquí ven este Cristo. Este Cristo estaba aquí na igrexa de Santiago aí ao lado. Na época de Franco, nos anos 58, levaron-o para unha exposición na Rábida e ali quedou na Rábida. E ora din que é o Cristo no ante o cal rezou Colón antes de facer os descubrimentos aí quedou, cando en realidad foi unha peza levada daqui. E un caso moi curioso, aquí non o ven ben que é este Cristo. Este Cristo é o do Cebreiro. Como saben, eu traballei con Manuel Chamoso Lamas, eh? o que cal en momentos difíciles do franquismo, e valoro moito aquelas sabiduría de Chamoso, de abrir museos, as Clarisas e Monforte de Lemos, cando Manuel María era concelleiro eh, tratar de mostrar aquelo, aquel tesouro que había ao público para que non se perdese, non? E Chamoso veía que o cebreiro estaba en peligro, que aí había un Cristo que había que iban a roubar, entraban pola porta, este Cristo eh, fixo unha copia, pero moi ben feita. Esta é a copia. Millor dito, é a copia, pero era a copia de outra forma, non? Estaba máis antigua a copia, millor feita a copia. E o original levárono para o Museo de Escultura que iban facer en Madrid. O Museo de Escultura non o fixeron en Madrid, o Museo de Escultura fixérono en Valladolid, Museo Nacional de Escultura de España en Valladolid. Levo preguntado se está esta peza, non está, nadie sabe onde está o original desto. O caso é que últimamente tanta ignorancia dos que están ali no Cebreiro restauraron a copia e hasta allí xa quitaron a imitación que tiña da couza do bicho e as telas rotas e todo estaba tan ben feito pois non se sabe onde está o original do Cristo do Cebreiro do século XIV o da Coruña era do século XIII o que está na, na Rábida non? bueno, Eváculos de Mondoñedo ui, Mondoñedo Mondoñedo Mondoñedo nutriu os museos o Louvre, especialmente están báculos de Mondoñedo que están no Louvre, de arquetas de relicarios, porque para reliquias Galicia. E o mundo das reliquias non é a reliquia, nin é a fe que poden provocar. É toda esa literatura, ese flor santorum, que tanto lle gustaba aos grandes, a Conqueiro, por exemplo, e a Carlos Casares, eran lectores asiduos. É que aí está o noso Harry Potter a Manolo Rivas e a todos os escritores aquí, mira, mirades isto porque non inventades nada estas santas que lle cortan o peito logo volve lle nacer o peito bueno, que curiosísimos milagres e as historias que son dun gran, un gran machín no? cas partes de verso incluída e tal bueno, saben que en Mondoñedo escavou chamoso está o báculo do conde santo do, do, do, de San Gonzalo de San Gonzalo que a súa sortixa escabei eu con ela nos anos 75 pregunto onde está a sortixa, o báculo nadie sabe onde está, nin onde está. por favor, poñan nun museo que se vexa porque documenta se vais estudiar estes báculos de Mondoñedo do século XIV están no Louvre fíxense que son preciosos no? este anxo con este monstro e estos esmaltes, son esmaltes franceses, a relación que tiña Galiza naquela época con todo este mundo. E as moedas da ceca da Coruña dentro dese medievo, Estando en San Antón, eu preocupábame de ir adquirindo poquinho a pouco. Sabía coleccionistas na Coruña, na Coruña hai grandes coleccionistas aínda hoxe, dos millores do mundo, en Vitolfilia, Vitolfilia, que é vitolas, escripofilia, que é papel impreso, eh? e logo en prefilatelia, Andrés González Pascual, que é a nivel mundial, pero eh, son chamados a nivel mundial. As coleccións de monedas, de cuena, de orol, que se foron desfacendo nos últimos anos sin mostrar interés ningún no? nadie se preocupou igual que se desfixo a colección Blanco Cicerón Doña Muma Blanco Cicerón, gran amiga María Rosa Gómez de Sanz, que está aí, conoce unha moito, gran amiga, chamou a mí, mira Felipe, eu os doi unhas cosas e me podes comprar outras, porque quero trasladar todo de un lado para outro, e inmediatamente e tal. E la biblioteca chamei a don Manuel. Manuel, don Manuel, que queren vender a biblioteca rapidamente, porque queren librar o piso. Se aí está o libro dos cambiadores, e en canto venden eso? En un millón de pesetas venden a biblioteca. E tú non tienes, eu teño un millón, pero voulle comprar para o Museo Arqueolóxico, as pezas arqueolóxicas a biblioteca, chamamos a Suárez Núñez, que era o rector da universidade. Bueno, isto ven automáticamente o coco, non? Nin caso, nin caso, nin había Consello da Cultura Galega, nin... Pero miren que está aí o libro dos cambiadores. O libro dos cambiadores é o que fala da traslatio do apóstol Santiago, cos mitos que do século XIV. Os cambiadores era un gremio compostelano. Veu Bardón de Madrid, un gran libreiro de Madrid, Isto falo moito con Xosé Ramón Fernández Barreiro e comprou por un millón de pesetas a biblioteca de Don Tomás Blanco de Cicerón que estaba no edificio de Loef, no, do, no Fénix, ali na plaza, na plaza de Espoz e Mina Bueno, pois aí vaciouse todo, Castelo San Antón comprou unhas pezas, Bardón comprou eso, o Museo de Pontevedra comprou algunhas cousas, e, e ao cabo de 4 anos aparece en Bardón o libro dos cambiadores, que o comprou a Universidade de Santiago en 4 millóns de pesetas. Cando valeu toda a biblioteca, dicía Chamoso, se aí están los Ojea. Os Ojea son estes álbumes de mapas de Galicia que vimos antes. E dicía Chamoso, esos vanos coller e vanos desguazar para vender os grabados dos mapas aparte, como fan os anticuarios. Oxe, saben que están desguazando. Hai unha exposición magnífica sobre Luis Seoane, o libro e a imprenta, na Fundación na Fundación Luis Xoani e eu comentaba yo que explicaba que moitos deses libros vendense ora por anticuarios para desguazar e enmarcar os gravados de Xoane que están nesas páxinas valen máis que o propio libro gravado a gravado non? son cousas que pasan os que andamos no mundo dos anticuarios sabemos eso ben, as moedas da Coruña tan representativas que levan a concha de Vieira e en moitos casos levan o escudo de Portugal coas vinculacións que había con Portugal. Nas nosas excursións, en Pena Maior, en Becerreá, ven este canzorro feito en madeira, que o fotografiamos todos, ora vas por ali, non o ves. Ai, o, si, os vellos, había un, o contratista levou todo, non sa... falas co arquitecto, non saben onde está a peza, que se perdeu, etc. Mirade, en Betanzos, en Betanzos topouse polos anos 20 esta lápida moi interesante. Esta lápida interesante está escrita en islámico e fala da xeración nazarí dos, dos nazarís de Granada. Que fai esta peza que aparece en Santa María do Zougue en Betanzos? Que fai aí? E estuvo aí. Que fai aí? Pois seguramente foi un conquistador, como eran todos aqueles perros gallegos, que foron a conquista de Granada e trouxe unha reliquia da Alhambra de Granada para ofrecerlle a Santa María e na debaixo do altar e aparece aí fixéronse copias no Castelo San Antón hai unha copia Erias, director do Museo de Tacios fixe unha copia en escayola, pero a peza é de mármol donde está hoxe esta peza na época de Franco nos anos 60 xa vendo o Castelo de San Antón, dironlle a copia ao Castelo de San Antón en Escayola, levaron ao Museo de Madrid e o Museo de Madrid hoxe mandouna po Museo Nazarí po Museo Nazarí de Granada está na Alhambra de Granada esta peza que procede de aí unha parte da nosa historia de conquistadores, de guerreiros, no nome de Cristo, do que se queira, pero en realidad era unha peza que tuvo unha procedencia tamén de aquí. Bueno, aquí hai un universo. Os códices galegos. Donde se fai unha exposición dos códices galegos? Donde están os textos de Egeria? A primeira guía de peregrinacións que se fai no mundo no ano 300, un itinerario a Terra Santa. Está en Arezo, está en Arezo, os textos máis antigos. Como foron parar ali, de onde foron? Unha monxa, monxa, unha señora que procedía do extremo occidente, de seguramente da Galicia asturicense, do Val do Silencio. E as cantigas de amigo, as cantigas de escarnio, nas coleccións romanas, Brancucci, nas coleccións de Lisboa, o código o códice famoso Vindel da Biblioteca Morgan, como saben ustedes, estas son as cantigas de Santa María na Biblioteca do Escorial, que quizá nos regalen algún día de que atraian a Ciudad da Cultura para que haxa peregrinacións, como houve ca exposición do Códice Vindel, que son os poetas do Mar de Vigo, Martín Codás, e Mendiño especialmente, non? Bueno, estas son as de Pero Meogo que están en Portugal, estudiadas por Ferrín, e este é o famoso Pergameo Vindel, non? O famoso Pergameo Vindel eh, que estuvo moi visitado últimamente e ven a mostrar esa gran, gran esa grandeza no século XIII de Galiza. Versos para recitar, versos con música para cantar e incluso polifónica que está moi a ton con todo o que pasa nesa gran estrutura que é a Catedral de Santiago, que supón arquitectura, pintura, eh, música, ritual, liturxia, que era o que había naquela época. E, indudablemente, todos estes códices miniados, eh, por exemplo, este códice tudense, o códice, os, eh, Tui, Tui é outra gran catedral chea de arte, pero repartida tamén por todo o mundo, non? Estos códices miniados. Nos vamos a Irlanda. Mire, a cultura é as tradicións que están aí que non nos traicionan. A empanada e o pulpo, da gusto ver a pulpeira de Melide, que hai colas. A tradición non se traiciona, sigue eso que a tradición está aí. Non hai que organizar o antroido, nin hai que organizar as fogueiras de tal, que están aí, hai que mirar que non se degrade a paisaxe e outras historias A, a cultura son as traicións. A cultura é a creación e as innovacións. Pero a cultura é saber copiar o que fixeron os outros. E os irlandeses en xestión de patrimonio. Vas a Dublín e o que venden eles co códice de Kells. As pañoletas, os paraguas, todo o que venden. E as visitas de as colas. E o noso códice de Calistino empeza a ser famoso a partir do esperpento do roubo por Manoliño o electricista. E logo os xuíces que non crean unha ética divulgativa que esperpentos que van á televisión a Ana Rosa e fan as súas novelas sobre o código calistino. Por favor, escriban, non se burlen de unhas señoriñas da aldea, cantareiras de ribullo ou dos tonechos, burlense de algúns alcaldes encorbatados dos seus tranvías e das súas seus sainetes e as súas historias, non? E de algúns vices, pois, indudablemente tamén. Que eu non sei que ética é aí. Desde logo estética, a estética revela a ética que pode, que pode ir aí detrás. Os coroñeses, aquí ao lado, ao lado, nos anos 60, nos anos 60, a familia, que tamén hai que dicir, tan importante, Bermúdez de Castro. Bermúdez de Castro son importantes. Eu sopen isto por Martínez Barbeito. Aí Martínez Barbeito, e Bermúdez de Castro, unha casa importante, en frente do, Finister, do Hotel Finisterre, xugaban con isto. Un códice maya. Un códice maya da época colombina, estamos falando do século XV. Un códice maya que fala das tradicións e dos ritas mayas como se sacrificaban, como tal. Que fai na Coruña? Pois sábese, foi, foi feito por un misioneiro coruñés acudindo aos mayas que o fixeran a seu xeito, pero poñéndolle apuntes el. E entonces conocemos como eran os rituales. chaman o códice Tudela como códice Vindel, porque son os listos, os payasos listos, que aos bobi, bobiños dos galegos compráronlle o que tiñan ali perdido non? e entonces Tudela estudia isto comprou o Museo da América e hoxe está é a xoia do Museo da América chamanlle Códice Tudela ou Códice é eh, o Códice do Museo da América. O nome de Códice de Códice da Coruña perdeu-lo pero é aquí vedes incluso pois fala da Coruña, en La Coruña, un la con minúscula, Coruña vese grande aí, eh? Isto é na portada. Hai un facsímil eu comprei un facsímil por 100 euros en realidad a un anticuario para, para ter na Coruña polo menos que quede un facsímil no? eu sabía isto por Carlos Martínez Barbeito que lle encantaba precisamente este tema do que estamos falando bueno, aquí vengo algunhas páxinas deste códice sobre os rituais que nos dá a coñecer moitos aspectos descoñecidos gracias a isto. Miren, aquí ven como se sacan o corazón, baixan polas pirámides. Estos son, pois, feitos en esa época do século XV feitos por nativos mayas cos apuntes de este misioneiro que a, alá, alá foi é algo increíble ahora que están de moda os emoticonos e todo este mundo internáutico pois isto tamén está ben o cal nos permite entender os xeroglíficos de moitas pirámides destas culturas. Bueno, aquí ven todo este mundo do ritual, das divinidades, implorando a chuvia, é algo grandioso, non? É algo moi moi grandioso. Este é un códice importante, pero non queda aí a cousa. Que a gran Biblia hebrea, e cando falamos dos hebreos, do mundo xudeo, especialmente o antigo o contemporáneo, pasáronse de rosca, como saben ustedes, pero que é a nai da, das nosas religións, o mundo musulmán, o mundo cristiano, o mundo hebreo é un mundo moi organizado, xudeo, masónico, organizado, para a economía, para todo, a súa constitución é o Talmud, a gran comunidade que había na Coruña era moi importante, esta é a rúa sinagoga, a rúa que leva á sinagoga, E para min a sinagoga e collo as teorías de falar con Carlos Martínez Barbeito non está moi divulgado é o que hoxe é a Iglesiña das Bárbaras é unha igrexa cuadrada a partir da expulsión dos xudeos pasa a ser o convento das bárbaras cando se rehabilita todo eso a partir da destrucción precisamente da ciudad bella e aquí en esta área os xudeus daqui fan esta magnífica Biblia hebrea que hoxe está en Oxford tamén co nome de Kennicott que é o estudioso non? hai varios facímiles e hai que ser agradecido a un humanista e un libreiro bo que era Arenas Arenas Pai que se dedicou a, a indagar sobre estes estas cousas e adquirir pa a a Academia de Belas Artes ten unha copia un facsímil que este que ven aquí, non? É algo sorprendente. Estamos falando dos primeiros libros feitos a, a mau, non? Con un carácter mm, miniado, artístico, que podían ser a marca de, desta cidade. Miren que páxina, miren todo este mundo que logo influye indudablemente na arquitectura islámica, non? Entón, metendo ouro auténtico. Ben, destes xudeos da Coruña, sabe que na zona da Palloza, cada vez que se fai obras aí, na zona portuaria, onde está o tanatorio, aí aparecen con frecuencia cantidad de tumbas e de aras de época xudea. E apareceron unhas que nos anos 50 levan ao Museo Arqueolóxico de Madrid esas tumbas egipcias, esas tumbas hebreas. Donde están hoxe? No Museo Sefardí de Toledo. Estando en San Antón, eu sempre reclamei isto. Estando en San Antón, deixei varios dosiers sobre patrimonio ausente de pesas desaparecidas e grandes coleccións que hai na Coruña. Hai unha familia que xa non sei localizar, que ten o famoso eolo, unha figura de tres caras en bronce, de medio metro de tamaño, gordito, con uns gorros, romana esa figura, de un eolo que apareceu na, plaza, na praia Espasante, entre os torques de Pedro Blanco Barrel de Xanzada, de Xanceda que eu dixen que lle deixara ou lle dira a xente daqui e dos grandes espolios dos máis monumentales de todo os grandes donos de Galicia do seu patrimonio siguen sendo tres casas a Casa de Alba, a de Medina Celi e a de Medina Sidonia o colexo do Cardenal de Monforte o Cardenal o Cardenal Rodrigo de Castro en época de Felipe II, gran inquisidor que era o cardenal Rodrigo de Castro, íntimo amigo pos traballos suxos de Felipe II. Felipe II dalle obras para seu pequeno escorial que está construindo en Monforte. Entre elas este gran Van der Goes, no? que son palabras maiores, a adoración dos reyes de Monforte. No ano 1919 véndese por equivalente de un millón de pesetas polo visto para retellar a escola de tal. Lévano a condición de que faga unha copia, fa unha copia. Hoxe é a xoia do Gaimel Mission de de Berlín, non? É un trítico, en realidad, este é o centro, é magnífica, non? Isto apaixoáballe a Manuel María, pero tamén forma parte da inxuria o rudo encono de un patrimonio que ademais sacarono aleivosamente nun carro de palla, eh, para que nadie o vira e todo demais. Aquí ven Goya. Goya, amigo do Marqués de Sargambrelos de Raimundo Ibáñez. O famoso retrato de Goya, que posiblemente fillo, fixo Goya nunha viaxe a Galicia, isto non é posible. Pero todo ese mundo dos grabados e dos dibuixos negros de Goya, das meigas, dos aquelarres, hai moito de galego. polo de pronto pintou este magnífico retrato que hoxe está en Estados Unidos en Baltimore. Eh? Como foi, como se levou isto, retrato magnífico de Goya, que dos millores retratos de Goya, quizá, non? As moedas feitas en xuvia. En que museo se hai unha colección de moedas acuñadas en xuvia? Hoxe valen centos de euros ou miles de euros nos numismatistas, nos coleccionistas de, de moedas que levan a jota de jubia que o mellor temos na nosa casa eh? estamos falando de moedas do 1800, 1815 Betanzos os irmãos García Naveira os famosos leos que estaban na entrada os famosos leos que hoxe están, aquí os ven, en Covadonga, como saben ustedes, que os levaron para lá en época do finado, pois non é que levaran eso, é que levaron cantidad de cousas e aí están en Covadonga, que son, ademais de mármoles de Carrara. Aquí ven que está moi mal difundido, preocupámonos por o Centro Galego de Buenos Aires, cantos centros galegos e de importancia ten vos Aires. O centro Avellaneda, que aquelos son palabras maiores, que dieron lugar á película de la luna de Avellaneda. O gran Casa de Galicia. A Casa de Galicia uniu varios centros que foron desaparecendo, donde foron parar as cousas de Castelao, a máquina de escribir, algúns documentos, e o último cuadro que fai Castelao tomando unha estampa de guerra que era a derradeira lección do mestre non des esquecemento de Xulio Rudencono. Este dibuxo pesou moito en Isá Díaz Pardo e en Luis Seoane, non? Isá, o seu pai, morreu aí. Eles colgaron con ser artistas de galería para facer arte dignificado nos bazares de Galicia. E esa é a mensaxe que hai que transmitir na obra de Seoane. Levar a dignidade de Galicia ás fábricas e a normalidade. Normalizar máis alá da performance e do teatro que prima nos nosos tempos e nos nosos parlamentos, non? Non se pode entender como hoxe non se entende a obra de un gran comunista e de unha praxis nacionalista que era Isá Díaz Pardo, porque o que fixo el foi seguir isto que está aquí encima precisamente, a través do laboratorio de formas. E non quedemos cos rapaces que faltaría unha nena políticamente incorrecto e co mestre morto, que podía ser unha mestra morta. O que falta é que non se entende o que está detrás. Que está detrás a cernadura de Galicia, que nunca morre, o Carballo, e que está empezando a agromar. Cortaron ya ramiñas, decotado, desmoucado, pero empeza a brotar. Non entendemos, porque os rapaces non saben o que hoxe decotar un carballo, nin esmoucalo porque era a leña que se cortaba para acender o lume das lareiras non? é un marco un marco aí un marco que se acaba un camiño e empeza na encrucillada outro camiño e non queda aí na derradeira lección do mestre ten que vir a derradeira lección do mestre desde o centro Galicia con raza raza, a raza galega, pero a raza non no sentido nazi, nin moito menos, o emblema da muller galega, traballadora, fermosa, marcada polo traballo do campo, que leva o xugo cargado con ela. Está detrás dunha porta no centro galego do Uruguai, que nós fomos a visitar, moitas veces sacamos estas fotos, repintada malamente. E agora chamanlle como moitos títulos de Isadias Pardo, el discurso de Isadias Pardo. Que discurso? O mitin. Que concierto de zanfoña? Alba de gloria. Que afogados? Non, os mártires O que pasa que en épocas de censura a raza puxéronlle santa pero que pode ser, polo aqueles versos de Ramón Cabanillas, a Galicia Santa de Romeiros, son obras emblemáticas de un tempo e dunha identidade. Aí atendes esta figura de Asorei no centro galego do Uruguai. E logo un, un pintor, pero que tuvo a mala de caer no fascismo, no franquismo, E hoxe, indudablemente, isto non vende, que é Álvarez de Sotomayor. Álvarez de Sotomayor era un home bo, non sabía dicir que non a nada, participou na guerra, saben que foi director do Museo do Prado, despois da Guerra Civil, e que era indudablemente o gran pintor tamén da raza. Donou, to, donou deixou, deixou toda a súa obra para as administracións de Madrid e para as embaixadas Carlos Martínez Barbeito, que como sabedes era o xenro del, pois andaban esa familia preocupada en recuperar toda esa obra que andaba perdida polas embaixadas. Que xestión se fixeron políticamente para recabar co apoio da familia esta, esta obra? Bueno, pois en realidad non se sabe. E imos acabando ca última desaparición dun icono, dun símbolo que move a Curros Enrique, a Virxen do Cristal, hasta iso tamén desaparece no noso tempo, non? Un icono e unha marca. A gran colección de reloxeiros que había na calle de San Andrés. En que Museo das Ciencias se demostra esta gran colección de reloxos? O Concello da Coruña ten a gran colección, Ríos Mosquera, pero que hai un tema de reloxeiros, de compás, de fareiros que fan un traballo con unha mentalidade científica, matemática, xeométrica, e houve un gran coleccionista, Donde está a súa colección? Como se chamaba? Pois o boticario da farmacia militar Luis Quintana Lacazi, un humanista militar pero humanista, bueno, recibirá clases do Otero Pedrallo. Estou falando de que conozca do que vin, e eh, preocúpame que iso sería a base de un museo, no? A colección Unión Fenosa, donde está formada e preparada por aquel individuo que se levou a levouse a Inglaterra a formar en estas técnicas e crear unha base de fenosa eh, que era a vanguardia da produción eléctrica a través da, do mundo da auga bueno, creou o Museo Unión Fenosa onde está? alguén preguntou a donde levou gas natural eh? ou oh, todo este mundo das vitolas da Coruña que ademais tamén pon Coruña, sin la e sin na, como vedes vos, que son as antiguas de la tribuna de Doña Emilia Pardo Bazán, todo ese universo. Que quedou? En que museo se nos explica? Eh? Este museo que vedes aquí dos xubilados de Telefónica, que teñen aí no Monte Alto, sin ningún tipo de... no Monte Alto, na, en, en, eh, eh, sí, na área de, dos Castros, no? que nos enseñan e tal, que é increíble, con amor, a súa profesión, profesaban a súa profesión. Como está eso? Quen se preocupa deso? O Museo da Radio, que Manolo Lombao creou en Radio Nacional de España, de donde saliron os Enriques Mariñas, donde saliu eh, pois tanta Marinita de la Peña e tanta historia, con aqueles micros e aqueles aparatos de radio. Donde están esas pezas, aquelas fotografías? ¿Mm? O mundo do cine, Claudino, Claudino Pita, eh, o mundo de Lino Pérez, que fomos innovadores. Eh, aquí a, a Escola de Imaxen e Sonido garda importante maquinaria, pero debía de se musealizar, porque estábamos na vanguardia no mundo na produción cinematográfica naquel momento, concretamente o Porto da Coruña. Os aderezos populares galegos, O Museo do Pobo Galego é un gran exemplo que traballa ben este mundo dos rosarios, o mundo dos carros que están hoxe desaparecendo elevados. O legado que li deu Luengo, Luengo tiña o legado de Martínez Salazar. Martínez Salazar é o creador da Academia Galega, o que amparou a, a Murguía nos momentos difíciles, mentras outros iban con Doña Emilia e os máis cortesanos a Pardo Azán. Pois esta biblioteca e estes muebles de unos pa Coruña e, ao final, diuse unha cesión que non convén perder de vista a Astorga, que foron máis sensibles. O que é certo é que o Castelo de San Antón, o Museo Arqueolóxico, ten que ser Museo da Fortaleza, dos presos e da construción militar. Non pode ser un museo arqueolóxico contemporáneo. Non ten almacéns, non ten lugares para estudio, non para as súas Eh, arquivos, bibliotecas, non, foi naceu naqueles anos en base ás circunstancias daqueles anos. E ora, pois, esas bibliotecas que gardan o patrimonio de Galicia, o viso do Marqués. Todo o tema do mar está na Biblioteca da Armada, no viso do Marqués. Está en Simancas, en Simancas, onde estuvo Murguía, ali levaron moitísimas cousas e documentos de Galicia. Está na Casa de Alba, como vedes ustedes, como vedes ustedes. Estas son as grandes bibliotecas do Palacio de Liria en Madrid. Está na casa de Medina Sonia, esta é a famosa duquesa Roxa, que está ali, xa morreu, eu estuve ali na Mili, bueno, é unha señora encantadora, todo de Galicia, deixa chover, deixa estudiar, eh, pero está ali, son as donas en realidad dos, moitos dos pazos que hai en Galicia e ese mundo dos anticuarios que non hai que perder de vista Estes son esos grandes anticuarios de Sarria cunha sensibilidade exquisita, eh? cunha sensibilidade exquisita. Había unha persona que nutría todos os anticuarios de pintura. E vou dicir quen era, Luís de Perillo. Luís de Perillo é natural de Amoeiro. Luís de Perillo morreu. El iba a ser Argentina e as obras todas de Arturo Souto, de Colmeiro, cousas de Laxeiro, en Argentina, en México, sabía, tiña unha vista. E ainda máis. Íbase aos paradores de turismo que estaban en obras. Porque os paradores de turismo nos anos 60 foron decorados por orden de Fraga, igual que José eh, Liaño Flores, polos artistiñas. E os artistiñas eran Jaime Quesada, Xavier Pousa, Virxilio, despois María Antonia Dans, Mercedes Ruibal, todo estaba decorados. E César Manrique decoraban eso. Non valeron esos porque ya las habitaciones hai que poner láminas nuevas, grabados, en cualquier... E venderon todo eso. Pois Luis de Perillo compraba e nutría os anticuarios. Bueno, aquí ven o conselleiro que ten detrás no seu despacho un colmeiro magnífico que non hai nos museos. Podíamos falar de tinos grandíos. Como funcionan os museos modernos? Os museos en Irlanda que hai que copiar. Este é un almacén dun museo. Eh? compacto, antihumedad, o Castelo San Antón nunca na vida, nunca na vida terá, terá isto. Os vos archivos onde se topa todo, pezas metidas en caixa para que non teñan efecto, os peines ben expostos para que sexan incluso visitables, porque é patrimonio público. E así é que con isto xa nos foi unha hora e media que xa chega a ver pero a cousa non encaba, acaba aquí xa digo que este é simplemente un empezar non? Pois moitas gracias facemos un Bueno, ahora que se queira marchar non pensei no diálogo, pero vai ser breve se facemos 4 ou 5 preguntas, non? Sí. sí o que, o que entón se alguén quere preguntar unha cousa que son os que son os cambiadores que falastes antes do libro dos cambiadores pois eran os chamarileros eh? eran os intermediarios no comercio que intercambiaban as cousas por outras eh, a acibeches por por traballos incluso, por calquera cousa. Era un gremio moi importante en Compostela, ca súa normativa, con todo. E aí fala da traslación do apóstol Santiago, que é un xogo da oca, da Reiña Lupa. A Reiña Lupa aparece aí. Aparece o Monte Libredón, E ora a Ciudad da Cultura pone Bosque de Galicia. Por favor, home, que Bosque de Galicia? Ponlle Libredón, que se vexe Ciudad da Cultura, igual que Ciudad da Cultura de Valencia. callasque é o nome. Aí está a nosa marca e aí está o esperpento tamén pero aquí xa non sabemos ver o esperpento eu falo que a miña irmá di Felipe non prediques porque o que leva o esperpento non sabe ver o esperpento Si, sí, hola, boas tardes eh, bueno, hai unha discusión de fai moitos anos se as obras deben estar en un museo como sitio en que, que o acharon e despois eh, o tema de si é mellor que o leven outros e que o teñan cuidado ou que este abandonado en un sitio que non... Bueno, eso... E, e tamén, o sea, por exemplo, o, o tema de, de todo o arte grego que hai en, no Louvre, no, no British, eh, no Vaticano, hai que devolverlo ou non hai que devolverlo? Mira, eso é un tema moi debatido, non? E ti sabes que a veces hai povos chamados cultos imperialistas que se preocupan en empobrecer aos outros que somos menos cultos para roubarlle o seu patrimonio. Unha das fontes da guerra de Siria é precisamente nutrir os anticuarios como... e isto non se comenta moito, pero é así. Aí está a base das civilizacións, o Tigris, o Jordán, o Éufrates, o Nilo, aí nace a palabra, nace a lei. Aí aparecen tesouros e iso forma parte do botín de guerra pero o botín de guerra tamén é empobrecer culturalmente para espoliar, en definitiva, tanto o patrimonio como a carne humana. Non valedes nada, vos o que valades é para traballar polo mundo adiante e canto máis barato, millor. Un efecto que ten, indudablemente, unha causa política detrás, non? que é eso. E Grecia é un país que moderou moito. E houve unha gran señora que a min foi espectacular e teño correspondencia con ela, cousa que moitos non saben, iba a vir a Coruña, non veu pola súa enfermedade, por un cancro, que era Melina Mercuri. Eh? Melina Mercuri era espectacular, ela. Preocupouse moito que xa eran horas que xa tiñan os seus museos, eles prepararon todo. Prepararon todo. Ora, tamén é certo que os museos americanos con ingleses anglosaxones son universos. Esos son universos, non? que saben que a arte e a cultura é un recurso. Eh? aí Armani, eh, os Moschino e os grandes inspiranse e recrean e eh, hai toda unha fonte de financiación vinculada a isto, hai toda unha trama que aquí aínda non se chegou a nada que fai Amancio Ortega polos seus museos. Por favor, señora Amancio Ortega, crea un museiño do traxe, do traxe da moda galega, das nosas costureiras que marcaron con tal, quizá ese ano fixeron engravados, porque non o fai usted? Que se vexa un detalle como os irmãos Naveiro, que se vexa algún detalle en algo. Non, non, aí non hai. Aquí o que hai é o esperpento, explotar. Explotar de costureiriñas uh, por aí adiante, non? Bueno, ese é un tema moi bello que non ten principio nin ten fin. E se non hai ninguna pregunta máis, pois deixámoslo aquí. Moi ben. Moitas gracias. Михаил Петрович.